Iskaikaj capítulo. Abogado encheja Cristopuni kasqanmanta. Churillaycuna. Kaykunatam ikichik, ama ikichikpa. Pipas Huchelikoruptinga, Dios taitanchik ñawpaqninpi rimarinanpaqmi kapuachkanchik abogadonchik. Pai Jesucristo. Rora mi, paimi machanampa manataqmi ñuqallanchikpaqtaqchu aswanqa kay pachapi llapallan runakunapaqwanmi. Kamachikuyninkunata kasukuspam yachanchik Dios riqsisqanchiktaqa. Pipas ñuqaqa Dios Tanichkaspa, manaka kamachikuyninkunata mana kasukuspanqa kuchkanmi, Dios pachiqa piyasachikuyninkunaqa manarajmi Pai paipichukachkan, Dios panisqankunata kasukuhmi ichaqa Chihaptaponipas paytaqa kuyan. Chaywanmi yachanchik Dioswanqa Dios Diosuang mi hukllaña kachkanen pa causas hangman hinam kamachikuy manta. Kuyas Kuyasqallaykuna. Qillqa muchkaykichikqa manam musuq kamachikuytachu. Aswanja ñawpaqmantaraq hatarisqaykichik liatam. Chay kamachikuyga dios Diospa palabran uyarisqallaykichikmi. Cristupi hinaspa hamkunapi chiqapkaptinpas, kay qillqamusqayqa musuq kamachikuymi. Tutaya chigap chiqap achkiña rikurimuchkan. Achkipim purichkani Ichkaspa, runamasinta chiqniq runaqa, tutayaypiraqmi purichkan. Runamasinta kuyagmi ichaga achkipi purichkan. Payqa manam runamasintaqa imawanpas huchallichinmanchu. Wawqinta chiqniq tutayai tutayaypiraqmi purichkan. Payqa manam yachanchu mayman risqantapas huchankuna kuna taha kaykunataqa Kichik, Jesucristura uchaikichik manta Dios Papampachashan kaptikichikmi. Taita mamakuna, Kaykunataqa qillqamuchkaykichik, qallariyninmantapuni kaqta riqsiptikichikmi. Mususipaskuna, qamkunamanmi qillqamuchkaykichik, diablopa tentasusqaykichikta mana kasuspa vencerusqaykichikrayku. Warmakuna, qamkunamanmi qillqamuchkaykichik, Dios taytanchikta riqsisqaykichikrayku. Tayta mamakuna, kaykunataqa qillqamuchkaykichik, mi kaqta riqsiptikichikmi. Mususipaskuna. Qamkunamanmi qillqamuchkaykichik, qaqayna sayaspaykichik diablopa tentasusqaykichikta manakasuspa vencerusqaykichikrayku. Hinaspa tukuy dios pa palabranta chaskisqaykichikrayku. Amayakuyaychikchu kay pachapi mana alin ruraikunataha. Nitah kai pachapi mana alin Chaykunata kuyaha, manam kuyanchu Dios taitataha. Manam Dios taitamantachu kay pachapi mana allin ruraykunaqa. Kay pachapi mana allin kajkunamantam rikurimun, muna kunaha Ñawipa munarusqankunaqa, tukui mamanta imamanta hatunchakuykunaqa. Kay pachapi mana allin Ruraikunawan mana allin dios pa Diospa munasqanman hina Rurahmi manta Anticristomanta. Wauqipanillaycuna. Ñam tiempo piña kachkanchi. Anticristupa mantam uyarirqankichi. Chainam kunan rikuriramun achkallaña anticristukuna. Chayraykum yachanchik tukupay tiempuña karjako Paykunaqa prima prima ipeja manam ñuqanchikwanchu karqaku. Sichumchik aptapuni ñiqmasinchik kanman karqa hinaspaqa, manachi rakikuwachuanchu karqa. Aswanja kaykuna pasakuptinmi, yachanchik mana llapallanchu wawqipaninchik asqanta. Hamkunamanmi ichaqa Cristo kichik chuya espirituta. Chaymi tukuy chaykunataqa yachankichik. y chihapkaqkunata yachaptikichikmi. Manama, Manarexis riqsisqaykichikraykuchu. Yachasqanchikpi hinapas chiqapkaqmantaqa manam manjo. Pima Jesús Jesús manam kristucho niqmi llullaqa. Payqariki anticristum. Payqa ganmi Dios taitatapas chainatach churin Jesucristo Jesucristuqa manam dios negro napas son manam Dios taitapas cancho. Jesucristo ga Dios pachurinmi un gumpi michaqa Dios taitapas kachkan. kichik Dios papalabrantaya son palabrantaya pitakia chichik. Sichum ñawpaqmantapuni uyarisqaykichikunata sunquykichikpi takiyachispaykichikqa hamkunapas takiyankichikmi Dios takian Jesucristupi, mi, Dios Dios Paimi prometi prometiwarqanchik wiñay kawsayta. Qillqamuchkaykichikqa kichik mantam. Hamkunapim kachkan Jesucristupa Kichik chuya espiritu. mi, mana kuna y kichikta. Chuya espiritupa yachachikuyninman hinaya kuna. takiyaychik. anja Jesucristo pia takiaichik, Chaynapi payri korimuptin ñawpaqninpi ama pinqapakunaykichikpaq. Mana uchayuq kasqanta yachaspaykichikqa, divin kichik pipas allin Dios Dios churinña